vi znate da sunne smatra da su dijela od imana, je tako? I da dijela, isto tako neka dijela koja se čini izvode sama po sebi izvjere bez obzira na unutrašnje objeđenje i bez obzira što se ništa nije promijenilo kod čovjeka iznutra, je tako? Kao kad neko izgovara riječi kufra, je tako? pa ako izgovara pod prisilom, nije mu grijeh, jel tako? A prisila u izgovaranju riječi kufra je samo onda i smatra se prisilom ako je uhapšen, svezan, zlostavljan, mučen i pozivan i iskušavan u vjeri. Jel tako? Međutim, ako neko izgovara riječi kufra i izražava saglasnost sa keferima u njihovom širku i kufru bez prisile, ali iz straha za imetkom, položajem, tako iz straha za trgovinom da mu neće proći, ili iz tako nekih dunjaličkih interesa i smatra da je prisiljen. I izgovara to, a u srcu ostaje ubijeđen u iman, jel tako? Šta je s ovim? Ova je izašao izvjeri. Ova je izašao izvjeri, jel tako? Jer je učinio izgovorio riječ kufra, je tako, bez prisile. Izgovorio radi dunjaluka. Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da oni koji الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة koji dadnu prednost dunjaluku nad ahiretom je tako wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin i da Allah neće uputiti narod nevjernički pa je nazvao ovdje nevjernicima zašto zato što su dali prednost dunjaluku nad ahiretom prema tome to nije prisilo i ovo je rašireno, je tako, među murđijama danas pogotovo da oni smatraju šta, da nekakva situacija ili posebnost nekakvog vremena ili prostora i strahovi za nekakve onaj dunjaličke interese i tako dalje, da je to sve nekakva prisila ili darura i tako dalje. Molim Allah, subhanahu ta'ala, da nas sačuva. I to je opasna stvar. S druge strane imamo ove poznate šupe novatara s druge strane, je tako? i vi vidite i primjećujete da su jedni i drugi najviše kivni na ovu davu. I svi najviše spominju ovu davu. Je li tako? Zašto? Jedni i drugima više plaho ne smetaju, je li tako? Ali, zato što ova dava nosi dokaz protiv jednih i protiv drugih. I zato je Ehlu uvijek bio najžešće napadan kroz čitavu istoriju. Je li tako? pa nose dokazi protiv, protiv jednih i protiv drugih. I od jednih i od drugih taguti i mušici, pravi mušici, jel tako su rahat? I nema i nikakvi uznemiravanja s njihove strane. Jel tako? I sa te, sa te strane su slični Haridžijama. I Murđije i ovi tekfirovci. Jer su ostavili tagute i ostavili mušrike i okrenuli se protiv muslimana. I često, kroz svoje govore i kroz svoje uh, analogiju, često porade situaciju muslimana, jel tako, i dokazanih daija, ljudi koji su život proveli na davi i potrošili je na davi, porade njihovo stanje sa stanjem najgorih mušrika. Jedna situacija, onaj, u poruci koju sam dobio, jedan od njih piše, evo vidiš, neka od uleme nežda rekli su onaj kone tekfiri uh, turske uh, vojnike, tursku vojsku, turske te ovaj, kaburđije u Turskoj, ili tako, i tako dalje, onaj, bez obzira što ih mrzi, ili tako, ali ih ne tekfiri, kafir je kao i oni. Pa onda na kraju poruke kaže vrati se u saf mu vehida. I tako dalje. Aludirajući, jel tako, i praveći poređenje između čega? između onoga ko neće da protekfiri turske vojnike koji u toj situaciji već 40 godina i 50 možda ratuju protiv muvahida. I bore se i živote daju i ginu da bi zaštitili šta? Kaburđije, one koji ibade te čini na kaburajima. I onda kažeš, vidiš, ulema rekla koji ne protekfiri, ne kjafir. I oni sad mene tekfiri što ja neću to da kažem za šeha poruču pogledajte te bolesne analogije. I ljudi uopšte ne vide, ne vide svoju bolest. Ne vide svoju slijepilo i ludilo. Ovo je ludnica. Ludilo neko ko neće da tekfiri vojnike koji god decenijama se protiv njih dokazi iznose i pozivaju se, jel tako? I ne samo da, da su oni suzdržani decenijama, da nešto se dvome nije im jasno još, nego decenijama ratuju i bore se protiv muvehida i ne prezaju da u save stupe sa svakim šeitanom koji će ih pomoć u borbi protiv dave u neđetu, tad, jel tako? I daje ja onaj e, ehlu sunneta u neždu. Svatate? To stanje i čovjeka koji decenijama s druge strane daveti, poziva u islam, čim sebebom je svaki drugi od nas prihvatio se ove vjeri. Zbog čega? Zbog jedne mesele u kojoj neće da se složi s tobom. Nije se složio s tobom. Svatate? Može li ovo biti normalno? Zato učenjaci kažu, nema čudnih stvorenja od Haridžije. Stvarno čudna stvorenja. Jedni od njih su u Neđdu. Prvo su bili u, u Iraku pa se odvojili i u Neđdu našli drugog pa mu dali prisegu. Pa kad je ovaj počeo nešto da hlupa na osnovu svojih analogija bolesnih, je tako, ukinuo kaznu za za pijenje alkohola, u, vina, jel tako, ukinu. E, mnoge stvari počeo govoriti, pa su oni onda njega pozvali. Dođi ti, ti si se okrenuo protiv onaj... I tražio od njega te obu. Jel tako? Inače, ako ne učiniš te obu, izaćemo protiv tebe, ubićemo te. I to je kod njih prvo, jel tako? Prvo, kafir si, te oba, i inače, jel tako? Nema ništa prije toga. Pa kad se ovaj odazvao, i javno se pokajao. Zavisite sad, pratite dobro. Prvo su, znači, okrenuli se protiv njega, tražili da se vrati šarijatu, da, da se pokaje, inače, okrenut će se protiv njega. Kad je on udovoljio njihovoj potrebi, njihovom zahtjevu, u stvari, jel tako, pa se pokaju fino, lijepo, oni onda kažu, vidi, pa ti si naš imam. Otkud nama pravo da mi tražimo od tebe pokajanje? Ti nisi smio to dozvoliti tako ti si imam. Ako si ti dozvolio da mi od tebe tražimo isti tabe, činimo od tebe, tražimo pokajanje, ti si se već odrekao svog imameta, je tako? Mi smo puno pogriješili što smo od tebe tražili pokajanje i mi se kajemo. Ali sad tražimo od tebe da se pokaješ što si to učinio. Što si tražio pokajanje. Pa sad da se pokaješ što se kajao. Pa mu prvi put zamjeraju što je udovoljio i što prvi put sebe osuđuju što su od njega tražili pokajanje. I dok sebe osuđuju što su tražili od njeg pokajanje, opet od njeg traži pokajanje. U trenutku dok priznaju da je to bila greška, opet od njega istog tog trenutka traži pokajanje. Svatate li šta radi? Ima li kraja budalaštinja? Svatat, mi smo pogriješili što smo, otkud nama pravo da tražimo od tebe da se pokaješ? I opet sad tražimo od tebe da se pokaješ. I opet im je udovoljio. I pokajao se. I onda su opet ga napustili, okrenuli leđa i protekvirili ga. Znači, to su nebuloze koje, hajde sad ti to smijesti negdje u šerijetu. Znači, to su novotarije, nema nikakve sumnje da su to novotarije. Šta je glavna, glavno obilježje svih novotara? Svih. Glavni novotari su ko? Haridije, Rafidije, je li tako? Moja tezile i Murđije. Je li tako? To su glavni novotari. Svi redom. Kakav je njihov put? Prvo dok uče neko pravilo svoje. Je li tako? Izmisli neko svoje pravilo, svoju neku osnovu bez osnove. I onda učini to temeljem vjeri. I kogod taj temelj ne prihvati, šta je on? Kafir. Šta je on? Kafir. E tako, po ovome, po ovome ovi današnji su slični svim ovim prethodnim novotarima. Zapravo nisu slični nego isti. Izmislili su pravila i izdefinisali ih kao temelj vjeri. I onda je to pravilo koje su oni... Izmislili. uopšte osnova vjere kako se one rekli, je, može biti jedna od osnova. To je jedne, s jedne strane. S druge strane, nije tako kako se oni rekli. Ne odnosi se, znači, i sami učenjaci koji su koristili i rekli da je to pravilo od osnova vjere. Je tako? Kako su oni koristili? Koristili se za one koji se ne prepisuju islamu, nikako. Prepisuju se nekom drugom iletu. Koristili se za one koji dođu sa dijelima koja izvode izvjere po iđmao i nema nikakvog razilaženja oko toga. Je tako? A nikad to nisu koristili oko nečega oko čega ima znači razilaženja ili ima neko ko, ko zapada u takva djela određeni tevil ili je to djelo koje on čini znači nije jasno djelo širka i kufra, je tako? Nego potpada možda pod neki općeniti tekst, ali može biti izuzeto nekim posebnim dokazom ili ičtihadom da se vidi da se ne misli na to, je tako? Pa kažu ne, ne, ne, ne. Druga osnova, je tako? Druga osnova koji su isto tako onaj nepravedno i pogrešno stavili da je od temelja osnove, da je od temelja vjere, znači osnove vjere od šehadeta jeste da je tehakum od da je tehakum osnova vjere. Je tako? Šta znači da je tehakum od samog značenja šehadeta i biti šehadeta? Je tako? kad tako izdefinišu stvari, onda nailazimo na brojne probleme. Kažu, tehakum je ibadet, kao i sežde. O tako. Pa ako učini seždu nekom drugom, izlazi izvjere, i bilo kakav tehakum, i bilo nešto što miriše i blizuje tehakuma, učini isto tako. Dobro kažemo, ako neko učini seždu nekom kralju ili vladaru, ili automatski mušrik, Jel? Nije. Je li tako? Jer bi onda moja debin džebel bio mušrik. Ako se što učini iz pozdrava i poštovanja prema nekom vladaru i kralju, je li tako? Onda nije mušrik. Je li tako ili nije? Nekako me plije dogledati. Jeste preslušali svi moja debin džebel? Je li tako? Znači, nije mužnik. Vidi kako sežda, iako je očiti i vadat, ne mora biti uvijek kako se nekome drugom učini da je širk, je tako? Vidi, sežda. Baš uvijek poredite teka, tehakum sa seždom. A evo, ni sežda nije uvijek širk. Pa zašto onda baš toliko taj tehakum uvijek mora biti širk, je tako? Čak i po cijenu, ako dođemo do Ibrahima a.s. i do Jusufa a.s. ispadne da se i oni sudili pred taguta. E'udhu billahi samil alim vina šetana rođim. Halilullah. Allahu prijatelj činio jasni širk, je tako? Sudio se pred tagutom, reći će je pio prisiljen. Je tako? Ili će reći nešto drugo. A zar poslanici nisu uzimali uvijek azimu, je tako? Uvijek odlučno stojali na tevhidu. Nisu nikada, nigdje nije zabilježen da neki od poslanika, šta? Pod prisilom učinio širk. Gdje je to zabilježeno? da je pod prisilom pristo da, da za negi poništi, pogazi svoje šehade, gdje je to? Ko je još to dokučio kroz čitavi ovih 1429 godina hijđetski? Do takvog zaključka došao. Nađite nam da vidimo tog alima i učenjaka za kojim ste se poveli. Ili ste vi to isčitali iz Kur'ana pronikli i otkrili nakon toliki stoljeća. Svatat, znači mora se, o, o, ove stvari su previše jasne. Ja sam uvijek govorio, braći, meni je to tako bilo smiješno s površine, nisam htio uopšte o tome da razmišljam. Niti sam se ikad zamarao da na to odgovori. Ali kad sam vidio da ljudi, zato što se jednostavno pravi atmosfera e, tog nekakog psihoterorizma, razumiš, i tog psihičkog naboja i zastrašivanja, baš psihoterorizma, razumiš, gdje ljudi, kad se govori, mi govorimo sa dokazima, i samo ako pisneš ti si progovorio protiv Kur'ana, i ti si moži kod ma, da niko ne smije da zucnim. Šta ćeš ovaj zna, tačno šta radi i šta govori. A ja svjedočim da ne znam. Jel tako? Da nije nikad znao. Čak kad je bio na ovome na čemu smo sad i kad je govorio ovako kako govorim i bio ovih stavova i mišljenja i tad se zaklinju nek dođe neko sa dokazom nek dođe izazivo izazivo i na kraju sam došao sa dokazom da je ovo sve što prije govorio kufra i batil je tako ili nije jest vallaha Allahom se zaklinju nek dođe neko sa dokazom i nije niko došao sa dokazom nego on sam došao sa dokazom da je to što je prije govorio kufr i pokaju se od toga nadam se da će se doći sam sa dokazom da i ovo sad batil i da će i od toga pokajati. Al zar ovo nije dovoljno dokaz o kakvim se ličnostima radi? I da li to uopšte treba uzmet za ozbilj? A kamoli nešto u tome onaj i tako da. Znači, prije svega te hakom šta? Je vađib od vađiva. Je li tako? Vađiva. Od vađiva koga ostavi po, bude sudio mimo Allahovog zakona, šta? Činio je širker kufr, jel tako? Ali ne u svakom slučaju. Jer se i oni slažu da kadija koji inače sudi po šarijetu, kad presudi jednom radi strasti, jel tako? Radi dunjaluka. Presudi nepravedno, presudi mimo Allahovog zakona da nije kafir, nego da je fasik. Na osnovu čega? na osnovu ičtihada raznih, je tako? Na osnovu riječi Abdullah ibn Abasa. To je kufr dune kufr, ta predaja je slaba. Je tako? Ali je općenita. Nije Abdullah ibn Abbas rekao sudija koji jednom presudi da je to kufr dune kufr. Nego je općenito. Je tako? S druge strane, drugi neki ištihadati ukazuju na to da je Abdullah ibn Abbas šta mislio na tako na pojedinačan slučaj, je li tako? Opet učitni uzimaju ištihad u osnovi vjeri, je li tako? U osnovi vjeri. Na osnovi ištihada, je li tako, izuzimaju neke slučaje. Ali na osnovu čega? Sad, i sad da, da se vratimo opet. Na osnovu čega su shvatili na što je Abdullah ibn Abbas mislio kad je rekao to i kufru dune kufr. Na osnovu čega su razumili na što je on mislio? Na osnovu toga što su vratili te riječi i gledali u kojoj situaciji je to rečeno i kad je rečeno. Ovi riječi su općenite, ali se razumiju, njihovo pravo značenje razumije se kad se vidi u kojoj situaciji je to rečeno. Pratite li reći? Znači, riječ Abdullah ibn Abbas se ne možeš razumjeti dok ne, staviš, ne vidiš kad je to, u kojem ambijentu i kojom prilikom rečeno. Rečeno u, u odgovoru, je tako? Havariđima u odgovoru, Svatat? Aha. A kuranske ajete? Kuranske ajete? Ne treba vraćati da se vidi u kojoj situaciji je objavljeno. Da bi se razumilo njihovo značenje. Nego obavezno se bježi i nikada se ne spominje povod objavi. يريدون أن يتحاكموا إلى التاغوت وقد أمروا أن يكفروا به جلي دا سي سودي كد تاغوتا إلى پر تاغوتا ما نارجهم da ونجا كفر وچيني نكد سي نفرات شا دا vidim u koji, u kojem ambijentu, u kojim povodom, kakva je situacija bila, na što se to odnosi? Ne, ne, ne. Nego, ne znači hoće. Jel tako? A onda, to je kufr samo po sebi. Jel tako? I okretanje od Allahovog širjeta i to je kufr sam po sebi i još sam čini suđenje kufr sam po sebi i neki svoji tefsiri tako dalje. Ne, ne, ne. Ti ne možeš shvatiti općenite, a je ga ne vratiš da vidimo ambijent. Jel tako? Pa tamo kaže šta? Munafik i židov. Pa židov kaže, sudit ćemo se kod poslanika sallaha alaihi sallam, munafik kaže, hajmo kod kja bibne ašrafa. E, sad vidimo šta znači juridu ne. Želi. Jel sad jasno šta znači želi? Pa će reći šta? ibrat je u općenitom tekstu, a ne u posebnosti sebe, sebe pa, pa i mi kažemo, ne odnosi se ovaj ajet samo na tog munafika i samo na tog židova i ne odnosi se ovaj izraz tagut samo na Kjab ibn Ešefa. Nego na svakog sljedećeg munafika i na svakog sljedećeg taguta koji ne sudi po Allahom zakonu. I ostaće općenito značenje ajeta, ali ne možeš ga shvatiti i razumiti šta tačno znači dok ne vidiš taj ambijent. Zašto je onda ulema spominjala povod objavi? Onda nam ne treba ni zašto. Al fala Allahu, da smo na mezhebu u kojem ne moramo bježati ni od jednog ajeta, ni jednog hadisa. I nemamo problema ni sa jednim šarijetskim dokazom. Dok svi novotari šta? Moraju isticati, posebno isticati samo neke dokaze, a zanemarivati drugi. A zanemarivati drugi. Prema tome, ukratko, vezano za to, iako je ovaj materijal snimljen, znači ja ću se potruti da uz poseban uvod i pripremu posebno se osvrnemo sa opet detaljnim, de, detaljnijim šerijatskim dokazima, ovo je samo znači onako uopšteno, detaljnim šerijatskim dokazima onaj i e, posebnim greškama murđija i kako se one odnose prema ovoj davi, a onda i njihovom mezhebu i o njihovom odnosu prema ovoj davi i molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini srču od svake zavlode. I mislim da će to biti korisno prije svega za one koji koji znači kojima ni, nisu nam pale ove stvari da malo drugačije izanaliziraju sve te stavove i sve te priče koje se pričaju. Da Allah pomogne. Šta je? Vrijeme ja sam pretpostavio znači da, da je vrijeme kratko i da nećemo uspjeti a čitanje knjige je e, čitanje znači često monotono i tako dalje ali u svakom slučaju zbog uh, pitanja mebahasa koji dolaze poslije korisno za Allahovu pomoć i ja ću onaj osaboriti sa vama i usaborite i vi sa mnom da ustrajimo do kraja da ovo pročitamo radi ukupne fajne. Pa čućemo se uz Allahov pomoć i vidjeti na ovom istom mjestu prenesti selam svima onima koji jest koji su na uput Esselamu ala meni tebe al huda tako djece kod nas gore kad dođe policija pa stane na putu, najđu kraj njih i onda neće da im nazovu sema nego kažu Esselamu ala meni tebe al huda Dobro. slično na naš jezik, da malo više to istražiti. Koji Znači, da je Allah sve stvorio radi... Svalali se. Ben nije poznato, znači, nije mi poznato. Da ima nešto, onaj, nekakav poseban na kritika, onaj, na taj hadis prevedena. Nije mi poznato. Da ima li, poznaješ istoriju? haditha kojega, odakle, ne. Ne. Samo mi je poznato, znači, s površine da to onaj, jeste, da je batil to i da ne, samo tako s površine. A ako baš onaj mi se pruži prilika da se zainteresujem, nije to sad, pogotovo sad nije teško to onaj pronaći. Ako bude prilike i dođe mi onaj do ruke da, da vidimo šta je bilo da tako. Dobro. Da ima sumnje to da, da to onaj pretjerivanje u pogledu poslanika sallallahu alaihi sallam. Je tako? Pa niko nije pretjeru u pogledu određenih ličnosti, a da se nije njima upravo suprostavi u praktičnom ponašanju. Pa svi koji tako pretjeraju u pogledu poslanika sallallahu alaihi sallam i pohvala na, na, na njegov račun, ni u čem ga ne slijedi, je tako? Kao što i kršćani pretirano hvale Isa a.s. do te mjere da ih smatraju božanstvom, ali ni u čem ga ne slijedi. I tako dalje. I kao što pretirano hvale Ebu Hanifu, je tako? Rahimahullah, a ni u čem ga ne slušaju, je tako? I tako dalje, i tako dalje. Ja. U osnovi znači e, kako je došlo do, do ove fitne od kako su određene je progovorili protiv ove dave, a nakon što su bili saglasni, znači pri svega radi se o ovim mjesečinima, je li tako? I na, na ovakav način. Oko toga smo mi bili saglasni, je li tako? Bili su susreti na Uni, gdje je bilo dosta daje i tu su uglavnom prije mene drugi govorili o tome da trebamo imati svoje mesečide i da je tu način da ova dava stagnira i tako dalje. Da bi se nakon toga oni okrenuli od toga i ostavili tu. I ne samo da se okrenuli, nego su se onda okrenuli u potpunosti protiv ove davi. Zbog čega meni nije sasvim jasno. Ali neke stvari koje sigurno znam ću vam reći. Svjesno govorim zato što znam da se snima i nek se čuj. Znači, ov, ove riječi govorim svjesno i želim da dođu do, do ušiju mnogih. Isprepadane su događajima u Novom pazaru. Smatrajući, naravno, i pogrešno, zato što su pogrešno informisani, smatrajući da su ti svi probleme nastali radi, radi ovog puta, znači, i menedže. A upravo su svi problemi u Novom pazaru nastali zato što braća znači nisu bili u odvojenom mesečidu, nego su išli u, sa novotarima u mesečidu. Jel tako? I gdje su ih novo, i mnogi ne znaju da su novotari i tjelorantelji tog njihovog dole muhti Razumiješ? Namjerno kaže muhti jer muhti u arapskom jeziku je onaj koji promaši, pogriješi. Tako, grešnik. muhti došli sa pištoljima u, u mesečid i tako dalje. I mnoge stvari koje se tako događale sa njihove strane. Pelem ne se znači, prvo tumači da je to došlo dole zbog toga, zbog ovakvog menheđa i načina. Ja kažem ni da su braća slušala i da su bili odvojeno u tamo kako su ga zvali nekom svom klubu, u stvari je to bio mesečit. Allah najbolje zna. Je tako? Ne bi bili u situaciji i ne bi bilo tog kratkog spoja sa novotarima stalo onaj e, povoljne situacije kogod hoće da izmanipuliše i iscenira nekakvu onaj nekakav incident uvijek je mogu jer je situacija između novotara i nas uvijek napeta, je tako? Vi znate kako se to lako izdešava. To je s jedne strane, znači isprepadan s tim događajima i onda su sve to dole što, je, što su neka braća uradila stavili mene na teret. I da je to onaj, sve bila moja zamisao i tako dalje. Ja sam to već jednom objasnio javno objasnio prvo njima dole u Novom pazaru, da ja to ništa nisam smislio i da to ništa ni urađeno nikak po kakvim mojim savjetima niti. I da ja nisam znao, znači, da, da, ili tako, o čem se uopšte dole radi. Tako. Nešto kad sam načuo, pokušavao sam tu situaciju da smirim, da onaj, međutim, vi znate kako ljudi kad se neće da otvore, neće da, da jel tako, nisu za saradnju, imaju neke svoje zamisli. To je tako bilo. Ja sam jednom prilikom možda pogriješio, nisam siguran da li sam upotrebio termin da se njih odričem. U stvari, bila mi je zamisao da se jasno odreknem njihovih tih postupaka i njihove te neke nečega što su oni zamislili. To mi je. Mi se inače braće ne odrećemo, jel tako? Jer potpuno odricanje od braće moglo bi značiti i i tekfir, jel tako? nama nije ni nakare pameti, nego jednostavno od onoga što u, u što su doveli na čitavu tu davu u čitavom Sanđaku. E te greške se odrećemo i nije me stid. Je tako? Svačije greške se odrećemo. I murđijske, i haridžijske, i tekfirđijske, i, i od neke naše braće koji nisu možda onaj, od, od novotara sa strane, ali su pokušavaju nešto da urade nazor bez veze i sve nas dovode u tešku situaciju. Znači, nije me sramota da se toga odrekne. Takvi postupak. Je vam jasno? E, to je jedan od sebeva. Drugi od sebeva je da nakon što su počeli se realizovati i otvarati, izgrađivati takvi mesečidi i klanjati u njima džume i kad su se ljudi u tim mesečidima počeli masovno kupljati, bio sam pozvan na razgovor kod Tuzlanskog muftije, koji je bio nekakav razgovor prijetnje i i ne znam nija čega. Jel tako? Sve samo zbog tog mesečida gdje mi je Tuzlanski muftija imenom spomenuo nekoliko daja i rekao i sa njima ćemo mi razgovarati. I rekao mi, mnogi od njih su promijenili mišljenje, nadamo se da će šiti i shvatiti. I da će šiti i promijeniti mišljenje. Mnogi od njih su shvatili. I to je drugi moment za koji sigurno zna. Znači, ovaj moment dešavanja u Novom pazaru koja su imene su uplašila, je tako? I zaprijetila, znači, čitavoj ovoj davi. I ovaj drugi moment koji sam sad spomenuo ovih razgovora, pritisaka i ucijena, na koje su sigurno podlegli jer su nakon toga ofanzivno krenuli i otvoreno u svojim dersovima koje su održavali ovdje unutra pojedinačno jel tako vrbovali ljude, odvraćali i tako dalje i vani javno na dersovima po Njemačkoj i tako dalje govorili na najružniji mogući način o ovim mesčidima i nosiocima ideje da se ovi mesečidi izgrađuju. I vama je to poznato. Od tada, na ovamo, moji odnosi sa, sa ostalim dajema nisu nikakvi. Znači, nema nikakvih odnosa. Je tako? Jednostavno, nema. Je tako? Niti ja tražim njih plaho da onaj, sa njima sjedim, razgovaram zato što sam dugo trčao za svakim od njih i pozivao na nekakve sastanke i dolazio sa raznim nekakvim inicijativama da mi da je treba prvo da se dogovorimo i tako dalje. Međutim, svaki put kad bi se nešto dogovorilo, oni bi uradili suprotno od onoga što smo dogovorili neki od njih. I tako dalje. Ja više nemam potrebe. Ja sam iscrpio sve mogućnosti da sa njima nešto sarađujem. Oni neće. Ja više nikoga neću plaho ni vuć za rukav, ni zvat, ni salijetat, nudio sam se na, za razgovore i poslije toga i tako dalje, neće masalame. Ono što od istine što vidimo, pozivat ćemo njoj. Ko će nek se odozove, ehlen vas ehlen. Je tako? Oni neće ovaj put, hoćete neki drugi, da vam Allah dave reket. A prije svega zbog zabluda na koje ste nasjeli da vas Allah uputi. I tako da je. Nema sumnje da, da onaj, ne smatram za mnoge od njih da, da, da, da su dospjeli do stepena da ih treba tekfiriti. Znači, ne smatram. Ako ne tekfire tagute koje smo protekfirili, znači, smatram da su zapali u opasnu grešku, je tako? Smatram da su zapali u opasnu grešku i da im nisu temeljne stvari jasne. Ali zbog toga nećemo tekfiriti sve dok otvoreno nestanu na stranu tih taguta u borbi protiv ove davi. Šta to znači? Ukoliko se oni sami bore protiv ove dave zbog toga što smo se mi između sebe razišli, ali ne za korist taguta, ostaje ono naše prvo mišljenje. Ali od, onaj od njih, ko otvoro ne stane sa tagutima u borbi protiv ove dave, protekvirit ćemo ga ko daje na interesi nas. O tako? Zato što je sad učinio otvoreno dijelo širka i kufra a onaj ko učini otvoreno dijelo širka i kufra, čin samog dijela širka i kufra, nema nikakvog opravdanja, ali tako? Eto, to je to. O ja, Barakela Fik, mislim da bi vi trebali nama dati izvana. Da nas ne zatiče jaci, a da završimo ovo. Dobro. Subhanak Allahumma i bihamdika, ašhadan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sva ova pitanja ima prostora i za sljedeći put kad god hoćete.